Baionako oreka zirko eskolak ogoita urte betetzen ditu eta ogoita bosgarren urte hurren honetan zirko festivala ere antolatu du maiatzaren emeretzitik ekainaren irura. Baionan iraganen da zirko festivala asteburutan hainbat proposamen luzatuak izanen dira Baionako muzehol arresietan montatua izanen den sapito baten baitan ba, festivala ekainaren emeretzean, eluden ostiralean abiatuko da Euskal Zirko Kabaretarekin. Eta honi buruz eta festivalaren bueltan ere, mintzatu izan gara Oreka Zirko Eskolako Andrea Pebetekin. Festivala hasieran edo idekitzeko Euskal Zirko Kabareta antolatzen dugu. Hori orekak eh, eh, antolatua. Eta hor izanen da, pixkat kabareta bat Euskal Egitik uh, eh, etorriko diren artista desberdinek emana, profesional edo amatur, bera zinez um, plaza bat eskaintzeko ere uh, nahi dutenei. Egin ginuen dei bat garaian eta gero erantzuntziguten, eta hola. Eta Mariz aurten aurkeztuko du kabareta. Baz hori da pixka, tala, irugarren aldia da egiten dugu eta hau, eta nahi dugu segitzea, Euskaraz ere gauza bat proposatzeko, eta... eta ala, hola hasiko da, eta gero, um, aurten, La Caravan de dugu eh, gomitatzen. Eta beraz, haiek dute esapitoa ekartzen, eta haiek emanen dute haien ikusgahia uh, eh, iru haste buruz. Beraz, uh, ala, e, ogeieko haste buruan, ogeita seieko haste buruan, eta iruko uh, haste buruan. Eh, konpainia horrek eh, ze, zenorako ikusgarria plazaratzen du? E, zirko barneko disiplina ezberdinak e, uztartzen dira, nola izaten da? Bai, hori da, ba, da zinez ordu bateko ikusgarri bat, nun e, izanen den akrobazia, trapezioa, izanen den eskuketa ere, dena pixkat eh, pertsunaien eh, lanketa ere pertsunaiek ongi landu dituzte, beraz nahi da mm, pixkat ametsa eta egalitatearen arteko muga hori aztertu eta hausartzen mm, ez diren gauza batzuk behar hausartu egiten eta bo, hortan ari dira ibil hausnartzen eta eta entzatzen gero estena gainean eh, emaiten ikuskizunak bai, baina tailerrak ere proposatuko dituzue festivalakari? Bai, proposatuko ditugu zirko tailerrak uh, eh, eh, izan horrekak, baina nire uh, eh, kompainia horrek, uh, buruetan, familien zat, eta beraz horren zat, obeda izena emaitea, eta hola izanen da askileko denen Babaionako zirko festivalaren inguruko setasun guztiak oreka zirkoa puntu FRU egunean aurkituko dituzue eta jakin ere txartelak dagoeneko salmentan direla.